Навпаки, майор Вилкі сам намагався довести нам, що то злочин інтелектуала навіть уточнив типово французький злочин. Почувся гумін обурення. Я впевнений, жваво підхопив комісар, що майор Вилкі сказав це без усякого ображливого наміру. Я прошу вас не брати до уваги його висловів. Для майора Вилки, звичайно, не є секретом розквіт американської злочинності. Він лише хотів сказати, що спалення жертви серчаною кислотою це щось надміру витончене, не в заокеанському дусі, інтелігентський вияв. Він саме так і висловився. Інтелігентський. Комісар зняв окуляри, що запітніли у теплій атмосфері в тілі до. Усміхнувся, витираючи їх. Зізнаюсь, я не дуже тактовно подумав, чи то, бува, не біле вино подіяло після коньяку майоровілки, але я, певно, помилявся, а може, комісар прийнявся драматизмом ситуації, бо його посмішка відразу ж зникла. Мої колеги швидко занотовували. Я тихенько пробрався до телефону. Дядечко Сон'є схопив свій будильник, накрутив його, як робив це щовечора. Ви кажете, останній автобус відходить о 10.20? спитав Летаєр. О 10.22. О 10.22 від митниці Кретея. Звідси вам треба добиратися добрих 10 хвилин, а там йде вгору. Летаєр підвівся. Ну що ж, любі друзі, мушу з вами розпрощатись. Як на мене, більше нічого не станеться. Та, зрештою, так воно і краще. Лідія закінчувалась брати посуд. Вона прочиняла двері, і кроки було чути на сходах. Знизу долинав її голос, що відповідав іншій жінці, яка перемивала посуд на кухні. Коли Лідія починала підніматися сходами, гравців Белот забували про карти і підсвідомо втуплювались у двері кухні. Ну що ж, я теж мушу йти. Зітхнув Траверсія. Зрештою, не можна ж було згайнувати тут усю ніч заради прекрасних очей Лідії. Віднести спогад про неї темну ніч. Одне це вже було великою утіхою. Останні підвелися гравці у Белот. Сон'є запевняв своїх відвідувачів. Телефон. Та говоріть, говоріть скільки завгодно, панове. Ну, ви ж розумієте я не включаю до рахунку телефонні розмови. Дуже вдячний, панове. Дуже вам вдячний. Нарешті двері зачинилися за останнім відвідувачем. Наше перебування у Птілідо відтоді, як журналісти переступили поріг шинку, поспішаючи на останній автобус, можна розділити на дві частини. Перша починається саме з цього моменту, тобто ну, з 10 хвилин на 11 і триває до тієї хвилини, коли Лідія та її батько пішли спочивати. А доти нас у залі залишалося п'ятеро. Сам пан Сон'є. Інспектор Бушрон і його колега Багарто, що допитував мене першим, Мореллі та я. Потім Лідія, що никала до кухні із кухні, закінчила прибирати посуд. У 25 хвилин на 11 вона піднялася в останнє, сказала, що посуд у порядку, а сусідка, яку запросили були допомагати, пішла додому. Батько сказав, чи все вона позачиняла. Лідія відповіла, що так. Унизу троє дверей усі виходять на вулицю, сказав Сон'є. Троє.